mwaramutse canke mwiriwe inshuti bagenzi bakunze ibiganiro vya radio na cyane cyane ikiganiro kijanye n'ivy'amagara y'abantu twita kansonga no kamenya uno munsi muri kino kiganiro tuza kuganira ku vyerekeye indwara iterwa n'umugera bita grippe abantu benshi barakunze kugwara uwo mugera wa grippe bamwe muri bo bagahitamo kuwivuza abandi ntibawivuza abandi nabo bagafata ibinabiriya kugira ngo batwanye indwara iva ku mugera bita grippe mbega grippe ni iki ifata gute ikizwa n'iki abantu boyirinda gute ngibyo bikuru bikuru tuzakora muri kiro kiganiro kansonga no kamera kija n'ivy'amagara y'abantu mwateguriwe nanje Christian Savye nkaba mbahaye ikaze mu gutangura reka dukubitire mu gisagara ca Bujumbura tuganire na bamwe tuhasanga abapfasoni abagabo imikangara n'imiyaga batubwira icyo bazi kuri iyo ndwara iterwa n'umugera bita gripe hazisanganira abashikanye muri icyo gisagara ca Bujumbura mwiyumvire bamwe naba icyo bazi kuri iyo ndwara iterwa n'umugera bita gripe Ego ndamaze kuyumva kandi ndayizi eh, indwara ya gripe ukuntu ndayizi ni indwara vraiment irababaje birababaje uyirwaye ubu muri ino minsi iyo urwaye karayipe umenga urwaye malariya urameneka umutwe ukaba uri inguvu kumva ufise n'ubushuhe bwinshi hariho n'abajya kwa muganga bibaza ko barwaye iyo malariya mugabo ari garayipe uravuze ngo hariho n'abajya kwa muganga we n'ugenda njyewe mu bisanzwe mpora ngenda rimwe rimwe numva nibaza ko twamubaza nk'ubu dufatiye kuri ako karero kanje iyo ngwaye giripe ntivuje nshobora gukira nibaza ko mba nafashe ayo mazi akangirira akamaro twaca tumubaza ko ayo mazi nibyo niyumvira twamubaza nawe ko ayo mazi yaba afise akamaro kugira ashobore kumfasha ngakira iyo giripe fanta amaze kuyigwara dayire n'uno munsi ndayigwaye eh. mwumvise ibibazo abanyagihugu bibaza ku indwara iva kuri uwo mugera wa grippe nico gituma radisanganiro giri bashikane ku ivuriro rimwe ryo ngaha mu gisagara ca Bujumbura tuganire n'umuganga Dr Jean-Claude Cishahayo ku bibazo bijanye n'uyo mugera wa gripe yongere na care cyane yishure kuri ivyo bibazo abanyagisagara bibaza kuri uwo mugera wa grippe ni mukanya isase akaba rero na benshi muri bo bategera bayivuza mbwa hariho abandi bayivuza n'abandi bayivuza bakoresheje imiti isanzwe iva mu ndya zitandukanye nk'indimu abanywa amazi menshi bagirika twavuze rero ko tukababaza bakaduha ibibazo bimwe bimwe twaraguha ikaze muri kino kiganiro kijyanye n'iby'amagara y'abantu dr jean claude cishaye murakoze cyane turabashimiye kubona mwahisemo eh, kuduha akanya gatoya eh, muri uno mwanya mufise twasanze mufise n'abarwayi benshi kandi mu by'ukuri bari batari bake hano baracaza mm. ego giripe ni iki giripe ni indwara iri mu ndwara z'imigera imigera ifata cyane cyane ibihimba by'ihemero bya ruguru mvuze bya ruguru ni ukuvuga ko dufata amazuru dufata mu muhogo hanyuma bigaca bigarukira ngaho kuko ibihimba eh, by'epfo bishikirwa iyo ndwara yamaze kuba ata muganga yabaye hafi cyangwa umurwayi nyine ativuje iraheza ikabandanya ari itera imanuka gushika mu mahaha y'umurwayi mbega giripe zisanzwe zikunze kurwara abantu benshi muri kino gihugu cyangwa abo usanzwe uvura Eh, haba eh, umuganga gufasha akakwandikira imiti iba yabaye ifasha kubera indwara z'imigera murabizi ko eh, uretse zimwe zimwe bamaze gutora imiti ipfupfahaza izindi nta nta miti divise utibiva kuki rero kugira ngo abo bantu bishike gutyo ko bagwara izo ndwara biva ku bituma byinshi iyo ndwara y'umugera igituma igorora rimwe rimwe ko ko n'abahinga bayifata mu minwa bakayitorera ni incanco aho bashobora kuyikingira ni kubera ifise uduhimba turi ku eh, eh, gace ko hanze kuri nyamugera nyine gahindagurika gahindagurika ugasanga wowe indwara wanduye iyo ugeze kuyanduza kuko imaze ku ntuzo wari nkubona rwose bica bigora abahinga rero ukuntu bashobora kuvuga ati dukore kuri iyi miti cyangwa dukore kuri iyi virisi kugira ngo duhingure urucanco rwayo naho rero bigoreye hanyuma rero bigaca bivana n'uwo muntu umubiri w'ukuntu usanzwe wigwanira ari nacyo gituma nabwiye ko kenshi ikarira abana kubera abafise abasoda bagwanira umubiri batara barakura cyane ngo biye ngo bashobore kwigwanira hamwe rero n'abagore bibungenze nabo nyine bakarira n'abatama bageze mu myaka ya zabukuru cyane cyane rero abantu ikarera rwose n'abantu baba bafise izindi ndwara z'ibyuririzi hmm. abo bantu barwaye za sima abantu barwaye za hiperitansiyo abantu barwaye za igituma imbono e, virisi y'ukuri ni imwe ni imwe yitwa mixovirus influenza iri muri famille ivyo bita mautomixoviride urumva ivyo ni iyo rero niyo uh, izo zindi zose zamukako zirahindagurika nawe wumvise ibuza wora yabavuga grippe aviaire igwara inkoko gusa imuga yishite mu gaca ibasasika mm. nico gituma rero zirahindagurika zirahinduka hari umwaka bigeze kuvuga yuko abantu bigeze guhitanwa na grippe babaye benshi ku rugendo rushaka kungana n'abishwe n'intambara isi yose mbega ijya grippe y'uburaya ngo ni yino uwo mugero uba wakwanduye ukawukira umuntu usubira kuronka ngo usa nk'uyu wanduye nibyo ikigoye nicyo nyine birashika kubera nakubwiye ko umubiri wo nyene wigwanira ukashyiraho abasoda baza kugwanya iyo migera rero kuriya nakubwiye ko uwo wanduza utamuha uwo wanduye wewe niko n'ubu uzosubira kwandura uzoza utandukanye nicyo gituma ariho hari complexe biragoye ko bashobora gutora mugabo ntibisigura ko uwo wanduye udasubira kugaruka urashobora kugaruka ariko usanze abasoda bariteguye ntihajye ubona ko iyo usanze abasoda bataritegura urasubira ukaba ukandukira wa undi nyine wanduye ubwa mbere ukahasura ukagaruka ubwira kabiri ihaje wa wundi nyene uragushyikira urumva mugabo kandi ni gake usiga umubiri utamaze gushiraho abo basoda kuko muramara minsi itatu ine itanu umubiri uri kuragerageza kwigwanira mbega muganga uh, turashaka kubaza mbega umugera wa gripe wandukira gute umugera wa gripe wandukira uciye mu bihimba by'ihimimero bya ruguru urabona ko umuntu awanduye inyuma y'amasaha atarenga mirongo ibiri n'ane aca atangura kuzana ibimenyetso byerekana ko yatanguye kurwara eh, uwo mugera rero uko uca wiyerekana ni bya bindi by'uko umuntu aca atangura kwasamura agatangura kuzana eh, amaso akarira ibiseru bikaguma bicuncubuka mu maso mu mazuru hanyuma akaguma no gukora bigaca bitangura ivyo rero abikoze akabikorera imbere y'uwundi muntu atari bwagwandura iyo ngwara ubwo nyene aca abahejeje kumwanduza ariko kandi abantu nakubwiye biravana n'ukuntu umubiri wabo wakira kuko hariho umuntu yamana n'abantu barwaye gripe ntigera yandura ivyo rero eh, ku byerekeye ingene indwara eh, iva kuri giripe umugera wa giripe bawuvura mbega muganga bawuvura gute mu bisanzwe nk'uko izindi ndwara z'imigera zigenda nta muti wavuga ngo ni umuti ukiza uwo mugera w'iyo virusi ya giripe uba uhari ariko nk'uko nabibabwiye bivanye n'ibimenyetso umuntu agira icya mbere ni uko amaze kurwara umubiri wagerageza kwirwanira agaca atangura kuzana kubera ndagacishijemo ubwonko butaronse imwe mu masegonde ashika nka atatu canke ane burashobora kuba bupfuye nicyo gituma rero tubwiza gufasha ko umuntu abandanya guhema neza hanyuma ikindi gukorora ni ibintu umubiri usanzwe ufise kandi ufasha kugira ngo ibiba byagiye mu bihimba by'ihemero by'epfo bishobore kuvayo hariyo nk'icyitwa abamva igifaransa tapihura rero eh, ubundi muti bavuga yuko iyi antibiyotike ijya miti bavuga antibiyotike abantu bakunda guca bafata buno nyine zabwiza gutangwa mu gihe umuntu yamaze kuba ko afite ibimenyetso byerekana yuko yagize ibyo bita infection bacterienne ni ukuvuga yuko hariho ubwo bushuhe umuntu mufise gusa kumufasha Eh, kumwoza kugira ngo asohore ibyo bicafu hama akongera agafungura neza akanaruhuka kugira ngo umubiri we umutera imbere ari we wigwanira mugabo nk'ikintu tutatahuye neza niyo giripe igutuma ushobora gushuka mu bitaro muri reanimasiyo hari abantu batari bazi yuko giripe nk'abo twaganiriye neza bose batubwira yuko giripe basanzwe eh, bayirinda mu buryo busanzwe hanyuma mugabo eh, bayifata nk'indwara isanzwe mbega ni igikico tuma umuntu ahashikaho ashika muri reanimation ni byo nari ndababwira mu bitabo by'abahinga baravuga yuko eh, uwo mugera ufata umuntu ku wundi ni ukuvuga ko uwufise tukaba turi kumwe urawunyandukiza kandi igafata bayita ko igena nka epidemi ikiza mu bisanzwe ni umugera nyine uca ugenda ugasambura ibihimba by'ibihemero bita amahaha hanyuma ugaca utuma haba ibyo bita amazi amazi mu bisanzwe igihimba cy'ihemero kijyamo impemu nziza gusa iyo kijyemo impemu mbi umuntu aca atangura gukorora amata ntaho nyine twashaka kumenya ni kuki kenshi ku bantu tumaze kumva bitarinda bigeraho mbega icyo bigeraho aho umuntu kuko urumva ko biba biteye ubwoba umuntu yogira iki canke ni iki kibituma eh, ayo maha arinda avamwo amazi ariko abandi bitabashikiye nibyo niko ndababwira ko ubwa mbere ko kugira umuntu iyo ndwara ize kuri we biravana n'ukuntu asanzwe umubiri we umeze kandi bikavana n'uwo mugera uwo mugera mu bisanzwe kuri benshi ntugeraho wotuma ibintu bisambuka mu mubiri we winjiyemo ariko n’ibimenyetso ibimenyetso by'umubiri wigwanira biboneka cyane ku bantu hanyuma umubiri ugaheza ugahingura abo basoda baza kugwanya uwo mugera iyo rero bishyitse abo basoda b'umubiri ntibagwane n'uwo mugera ngo bawutsinde ukamanuka agashikira ayo mahaha niho uca usambura ayo maha agaca azanywa ayo mazi biba bifite n'isano n'ihindukirane ry'ibihe icyo genda ashaka kubaza ko byaba bifitanye isano n'ahatabiharuro mfise neza kuko ndiko ndaraba nk'abantu bivuza muri kino gihe ku bintu byerekeye indwara ya, ya gripe ni benshi cyane ni benshi cyane abana abagabo abapfasoni bibungenzi abatama ubu baza ku rugero runini rwose ugasanga ibimenyetso bafise ni bya gripe watuma ibindi bipimo kubera naho nyine urazi ko turi mu gihugu bavuga ko hari ikiza cya malariya ubu iyo adashushe babwiza kumutuma igipimo cya malariya ugasanga nta malariya arwaye kenshi usanga ari abo bafite iyo rero ndibaza yuko uretse ibyo harimo nibaza ko n'ubukene kuko ubukene butuma umuntu ataronka ifunguro bikwiye atafungura neza umubiri ugacu uba magoyagi ugacu usanga ufatwa n'indwara izo ari zo zose rero iyo giripe nayo igahetse igaca ifatira akamotera mu kurangiza kwa bakanga akamuno tera nuko abantu bo gripe atoyifata minenerwa kuko iramaze gushyira abantu mu bitaro batari bake n'ubu turi ko turavugana hariho abashika bangahe bari mu bitaro kubera bafashe uri kuraraba umengo iyo gripe mugabo iratuma haca haza ibindi kuko umubiri ica wa febrilisa cyane bagaca bagwara ibindi ku buryo mu bitaro rero babonye ibyo bimenyetso gukora ibyo twari ko turavuga ashobora gufungura neza niba bishoboye kuko hariho benshi batagishoboye gufungura neza ubu hanyuma bakongera bakanywa amazi menshi bakaruhuka hanyuma iyo babonye bigiye kubarengera kuko si ibyo gusa umaze kugira eh, ubushobozi bugeze kuri madogere mirongo ine haba hageze ko umubiri wawe bawufasha atari aho hariho benshi baca bagiramo bagaca ya giripe rero abantu boheza bakaraba babonye bigiye kuba abana birebire bakajya kwa muganga kugira ngo muganga aheze babwira ati kora iki kora iki kugira ngo amagara yabo ntaheze abangamirwa ntujuragirike rero amagara n'amazi aseseka ntibayore aha ni ikiganiro kijyanye n'iby'amagara y'abantu kansonga n'ukamiya kigarukiye turashimiye abo bose bari kubarakurikira kino kiganiro tukanashimira cyane cyane abo baduhaye ijambo mu gisagara cya bujumbura eka na muganga dogiteri jean claude cishahayo yaduhaye umuco kuri ibyo bibaza abanyagihugu bibaza christian savye na kibategura izosubira mu ndwi mango mwakoze